blažene uspomene vladika Atanasije Jeftić na svojim predavanjima koje je držao vernome narodu često je znao da kaže da je čovek biće podviga i kako je tumačio čovek je u stvari biće kretanja i po staroj jevrejskoj poslovici koju smo čuli od jednog našeg oca, E, Jevreji upravo i govore o tome da čovek ne može da stagnira, ono će ili da se kreće naviše ili će da se kreće naniže. I upravo e, to je taj podvig nas hrišćana pravoslavnih u kome ćemo ili da se krećemo ka istinitom Bogu našem ili ćemo da se krećemo u pravcu pomisli koje nam demoni ubacuju i strasti koje nam demoni svojom demonskom energijom i raspiruju. I evo, na, nalazimo se na kraju, na koncu ovoga velikoga posta, gde upravo naše kretanje je bilo kako neki znaju da kažu, plivanje uzvodno i zaista život i podvig nas pravoslavnih hrišćana koji žele spasenje i žele život večni upravo i jeste plivanje uzvodno ka izvoru, ka Hristu, gospodu našem. A u ovim danima časnog posta, e, kako smo i pojali na samome početku, kada smo se sećali izgnanja Adamovog iz raja, e, upravo je intenzivno plivanje uzvodno, a ti brzaci e, demonskih pomisli i strasti su pokušale da nas nose nizvodno i svi možemo da posvedočimo kad god smo hteli malo pokoja, a van onoga koji nam gospod kada nas vidi da više ne možemo da mašemo rukama pa nam da onaj privremeni pokoj, a to je u velikom postu uglavnom subota i nedelja, ostalim danima je bilo, kao što reko smo, jako intenzivno. E, bilo je upravo to plivanje uzvodno, a ti brzaci u ovome izgnanstvu velikoga posta su bili veoma jaki. Ali evo, Bogu hvala, I danas na ovu veliku subotu, kada je gospod pretrpeo strašna stradanja i pljuvanja i poniženja i bičevanja i raspeće na krstu na kome je prolio i poslednju kap svoje bogočovečanske krvi, umrevši na njemu, pa umrevši na njemu, evo danas je svojim telom i božanskim duhom isišao u ad, razorio je utrobu ada, e, naivnog i primitivnog i možemo slobodno reći i glupog đavola obmanuši, jer đavo do samoga kraja usred svoje gluposti i svoje gordosti nije mogao da shvati da je na krstu razapet sin Oca Nebeskoga I kako sveti oci tumače, kada je gospod bio razapet na krstu, on je kao mamac bio stavljen na udicu krsta, gde je drevna zmija, hoteći da proguta telo čovečije, kao što je i od samoga izgnanja Adamovog iz raja gutala svakoga čoveka bez izuzetka, ona je ta drevna zmija progutala čoveka Hrista, a samim tim je progutala i Boga Hrista. I njego, njegova ta demonska utroba nije mogla da ga zadrži. Čuli smo kako u tom očaju ta drevna zmija plače pred majkom Božijom i kaže plod tvoje utrobe je razorio moju utrobu i ta bakarna vrata je razvalio i sve one od vajkada koji su imali kretanje ka gospodu, koji su iščekivali spasitelja svoga, živeli vrlinski, ali pod tom epitimijom e, smrti su svi do ovoga trenutka završili u adu, svi u tom trenutku kada je Bog svojim božanskom prirodom ad razorio, svi su vaskrsli iz mrtvih njegovim vaskrsenjem. I gospod naš svojom ljubavlju, svojim čovekoljubljem, vodeći nas kroz ove dane časnog posta koji nije bio lak, veoma intenzivan, bio, borba je bila veoma intenzivna i to plivanje uzvodno je bilo veoma jako. Gospod je nas, evo, sačekao u grobu i tamo, razorivši utrobu ada, donosi nam i njegovo i naše vaskrsenje koje ćemo i večeras u punoći na zemlji proslaviti, a da Bog da da ga se udostojimo i u životu večnome. Slušali smo i ove parimije koje smo čitali i ne treba se opuštati jer evo kao što je narod izraelski bio u faraonovom robstvu pa su milošću Božjom e, pobegli iz robstva pa kako stoji tamo kaže faraon se osvestio i Egipćani su se osvestili i krenuli su u poteru za njima. I tako i mi, braći i sestre, bivajući oslobođeni na zemlji vaskrsenjem gospodnjim, ali još uvek nalazeći se na zemlji, još uvek, iako smo kršteni i blagodat vaskrsenja gospodnjeg i blagodat svete tajne krštenja caruju u srcima našim i u njima imamo zalog budućega veka, mi još uvek smo pod tom epitimijom smrti i dok smo na zemlji i dalje plivamo uzvodno. I ovaj period velikoga posta je upravo simbol tog našeg življenja na zemlji, tog turbulentnog življenja na zemlji i crkva nam je baš ovaj period velikoga posta ponudila i ustrojila tako da bismo mi iz godine u godinu posteći veliki post, navikavali se na tu borbu i hodeći tim tesnim i uskim putem ka kapi i smrti, naučivši da se ne prepuštamo brzacima pomisli i strasti, naučivši da plivamo uzvodno ka izvoru Hristu, na taj način plivajući kroz ovozemaljski život i došavši na kapiju smrti, tako krećući se ka spasitelju svome da se udostojimo i da uđemo u život večni koji nam je on sobom i darovao i da tamo u životu večnom, je večni, večni pokoj i nađemo sa svima svetima koji su se pre nas večnog života udostojili i da sa njima u tome večnome miru i toj večnoj radosti proslavljamo istinitog Boga našeg, Oca, Sina i Duha Svetoga. Amin. Hristos vaskrse. Vaistina vaskrse. Sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Gospod.